Како што гледате, од лево на десно се движи времето во оваа табела. Започнува со оно што е сега. А тоа е жешки, млаки, студени. Добро, завршува каде? Крајот на милениумот таму завршува, нели? Е, сега. Јас ке поставам едно прашање за размислување сите вие што знаете или до сега сте научиле, сте читале, сте проучувале во животот за овие теми. Дали во оваа табела, значи тоа е прашањето што нека ви биде прашање за размислување и одговорете го следната сабота. <laughs> има цела седмица. Дали во оваа табела нешто не е на место? Нешто <laughs> треба да биде полево или подесно од ова што е тука запишено според временскиот редослед на некои што тука треба да се случуваат. Јас нема да кажувам ништо, само, значи, во врска со прашањето нема да кажувам ништо сега. Значи, поведете, размислувајте дали нешто не е во ред, дали на погрешно место е ставено, дали треба да биде порано или подоцна, според оваа табела. Оваа табела не треба да прифатиме здраво за готово, зато што може би е погрешна во некои детали. Но сигурно е дека почнуваме со жешки млаки студени, тоа е сигурно. Тоа е денешнината, тоа е описот на црквата денес, така. И пошироко. Овие теми се навистина интересни. Овие теми представуваат сршта на адвентизмот. Не знам, денес, за жал, повеќето адвентисти не размислуваат за овие теми, значи не размислуваат за суштината на постоењето на ова движење. Не знам дали знаете дека и саботата адвентистите ја откриле и почнале најнапред да ја празнуваат некако некоја законска обврска од четвртата заповед, од Стариот Завет, или како желба да се заживее праксата на раното христијанство, која што исто така ја празнувало саботата, иако не на еврејски начин, на легалистички, законски начин, туку на еден благодатен начин, како што ја би рекол. Туку адвентистите откриле саботата како, како нешто што таа допрва ќе биде во иднина. Како што? Како Божиот печат. И тоа е една многу интересна тема за продучување. Замислите, саботата не е само некоја стара традиционална установа, туку нешто што во блиска иднина пред крајот на светот ке има огромно значење, бидеќи поврзана со Божиот печат. Наспати Божиот печат се наоѓа жигот на дверот И на тие две класи ќе биде поделен целиот свет. Некој што ќе го примат Божиот печат, а огромното мнозинство останати ќе го примат живот на дверот. Луѓето повеќе нема да се делат на богати и сиромаси, црни, бели, жолти, овакви и онакви, ќе се делат само на тие две класи. Нема да се делат ниту на жешки, млаки и студени. Овие три класи со кои што почнува табелата. Туку ќе има само две класи. само оние што го примаат, што го имаат Божиот печат и оние што го имаат живот на цена. Само запечатени и жигосани. И останате се мртви. Но тие и не живеат во последното време. Жешки млаки и студени. Што значи ова? кои се жешки. Ај прво да го прочитаме текстот. Значи, почнуваме со темата која што е најлево во табелата. Каде се споменуваат жешки млаки студени во откровението? Самото откровение е поврзано со книгата на пророкот Данијел. Тие се две сродни книги, една без друга не оди. Каде се соочуваме со жешки млаки и студени во откровението? Трета глава, точно. Која црква, која порака? Лаодикеја. Што значи Лаодикеја? Да народ на суд, а може да се преведе и како оправдан народ, народ на оправдувањето. Да, затоа што зависи сега која судбина ќе имаме, дали ќе бидеме осудени или ќе бидеме оправдани каде? Каде некаде некој може да биде или оправдан или осуден. На суд, само на суд. Значи, последното време е времето на Божиот суд, И тоа не поврзува со првата ангелска вест во 14 глава, каде што неодамна и читавме за тоа. Првиот ангел вели, бојте се од Бога со силен глас, вели, носеше вечно Евангелие да им проповеда на сите племиња, колена, јазици, 14, 6 и 7. Изборуваше со висок глас. Бојте се од Бога и подајте му слава, зашто што? настапи, веќе дојде, значи, настапи часот на неговиот суд и поклонете му се, и сега цитира нешто од четвртата заповед, и поклонете му се на оној кој ги создал. Небото, земјата, морето, водните извори. Зошто, бидеќи токму во времето кога почнува да проповеда првиот ангел, христијаните почнуваат да го забораваат Творецот, Случано или не, тогаш се јавува теоријата на еволуцијата, тогаш се јавува марксизмот, тогаш се јавуваат еден куп работи, кои што ќе извршат силно влијание и врз размислувањето на христијанскиот свет. И така да ден денес, не само католичката црква со чело на папата, на чело со папата, се извинувам, Туку денес се повеќе адвентистички теолози веруваат во теоријата на еволуцијата. И толкуваат дека деновите на создавањето од битие се символични, а не вистински денови. Иеко во Библијата само во пророштата наоѓаме символични денови, а не во историскиот запис. Да го прочитаме сега текстот пораката до Лаодикеја, Немаме потреба да го прочуваме целото откровение, да почнуваме од почеток, тоа ќе захвати може повеќе од година дена, ако не и повеќе години. Може би ќе завршиме со настаните кои што ќе завршиме кога ќе се случат настаните од, од, од последните глави таму во откровението. Но почнуваме со Лаодикеја, бидејќи тоа е нашето време. Тоа е она што во табелата е сега сегашност. Значи, оваа сегашност трае до кога тука? До запечатувањето, и тука саботата е, има врска со темата запечатување. Елена Вајт напишала во рани списи дека Божиот печат е саботата, но не кажала ништо повеќе. И ние ќе објасниме, ќе мора да објасниме зошто саботата е Божи печат, што значи тоа саботата Божи печат и така натаму и какво значење, како тоа се одразува на начинот на кој што гледаме на саботата и на незиното празнување. Откровение трета глава, читаме од 14 стих, па до последниот. И на ангелот на Лаодикијската црква напиши, значи седмата, последната. Ова го вели Амин. Што значи тоа? Христос се представува себе си со овакво име. Амин. Верниот и вистинитиот сведок. Почетокот на Божето создание – ги знам делата твои. Ти не си ни студен, ни жежок. Кому збори? На ангелот на Лаодикејската црква. Што значи ангел на некоја црква? Ангел значи вестник. Значи портпаролот на црквата. Кој е портпаролот на црквата? Тоа се проповедниците. Тоа се водачите на црквата. Вестниците. И што вели? Ги знам делата твои. Ти не си ни студен, ни жежок. О, да беше студен или жежок. Господ посакува да бидеш студен или жежок. Едно тие двете во сегашно време. Само не млак, оно што е во средина. Ниту студен, ниту женшо. И така, бидеќи си млак, а не жежок или студен, ќе те изблујам, ќе те исплукам од устата своја. На што асоцира ова? Сте имале млака вода во устата своја, некојаш. Се пробрам да се напиете вода, никочината. Е, сега, што е проблемот и што значи тоа млак? Тоа е спротивно на она блаженство. На која блаженство е спротивно? Христос што рече? Блажени се сиромашните или бедните во духот, зашто нивно е Царството Небесно а тие може да бидат и студени, како што беше драги кога влегуваше тука на мермерните скали, се уште се секјам, и секој еден од нас, пред да го, запознава, да го запознае Господ и вистината, макар во какви не беззаконија да живеел пред тоа, не е битно, тоа значи студен. Ама тоа, е, тоа не е лошо студен, ама се уште не ја, не ја знаеш вистината. Се уште не си просветлен. Значи, не те огреала светлината. Зато си студен. А жежок? Што би значило жежок? они што живе изложен на голема светлина од Божијето Слово оно што е исполнет со светлината, оно што гори, оно што е ревен за вистината, оно што се радува во вистината, искуство кое што мнозин од нас го познаваат како прва љубов. Зашто првата црква, Ефеската, била укорена дека ја оставила. Таа прва љубов. Бил да си жежак, бил да си студен, ти си беден во духот и блажен заради тоа. Зошто? Било да си студен, било да си жежок, а си на пат, значи, ако си студен, си на пат. Не мислам на сите студени, на тие што никојаш не сакаат ни да поверуваат, ни да се обратат. Но, ако си на пат да станеш верник, или си отпаднал, па си станал повторно студен и далеку од, од црквата, може би, Но Господ се уште има план за тебе. Ако си студен, ама на пат кон вистината, и ти треба ја чувствуваш таа празнотија, чувствуваш потреба повторно да се вратиш кај Господа, тоа значи дека си беден во духот. А ако си жежок, ревен за вистината, исто така си беден во духот. Зашто? Бидејќи воопшто не се не си возгорден, воопшто, или вообразен, што слушавме денес предладне. Туку ревноста на вестината те прави да бидеш понизен, понизна и да се да очекуваш повеќе од Божијата слава, повеќе од Неговата сила, од Неговите откровенија, од Неговата милост, од Неговата благодат. А што прави млакиот? Тој, спротивно на бедноста, сиромаштијата под духот, вели, богат сум и се збогатив. И ништо не ми треба. Е, ова е проблемот. Што им рече Исус на евреите? Здравите немаат потреба од лекар. А болните? Јас додев да ги повикам грешниците кон покаяние. Со тоа Христос не ги прогласил еврејските водачи за праведни, демек они не се грешници. Туку сакал да им покаже дека ако на вистина беа праведни, тие ќе се радуваа кога Христос ги спасува грешниците. Тие ќе се радува и самите ќе го подржуваат тоа дело. А ако се противат на спасението на грешниците, тоа што, што покажува? покажува дека тие самите не се праведни, но за разлика од блудниците и цариниците, за разлика од таа студена класа, овие не чувствуваат потреба од Божијата милост. Ништо не им треба. И тоа е проблемот на Лаотикеја, тоа е проблемот на последната црква. Богат сум и се збогатив и ништо не ми треба. Значи, Свети Илија да дојде буквално, а не било кој што би го нарекле последен Илија, ќе му речат, кој си бе ти мене да ми држиш памет, да ми предаваш што треба да правам или како треба да проповедам и така натам. Господ да дојде во Лаодикеја, самиот Господ, а не пророкот Илија, како ќе помине? Мислам дека нема да помине подобро отколку пред 2000 години. Затоа што Лаодикеја незиниот водач вели богат сум и се сбогатив и ништо не ми треба. И ова не се однесува само на Адвентичка црква. Ова е состојбата на христијанството. Ова е описот на црквата во последното време. И тоа може да го проектираме на локално ниво, ние тука, например, или било каде пошироко. А не знаеш дека си беден и проколнат, сирома, слеп и гол. Те советувам да си купиш од мене злато низ оган пречистено, и да се збогатиш. И бела облека за да се облечеш и да не се гледа срамот на голотијата твоја. И со очна маст намачкај ги очите твои за да гледаш. Што е ова? Што е сето ова? Значи, златото, белата облека и очната маст. Што е со еден збор лекот, за Лаодикеја, за млакоста, тоа ќе го оставиме за следната сабота. Но може да размислувате за тоа. Па може на почеток да имаме малку дискусија, да видиме одговори од ваша страна. И за табелата, дали нешто е погрешно или не е на место. И за самиот лек ќе оставиме за следната сабота, ако даде Господ живот и здравје. Но само да ги довршам Христовите зборови. Оние што јас ги сакам, нив ки карам и воспитувам. И така биди искрен и покај се. Ете стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него. И тој со мене. На оној што победува, ќе му дозволам да седне со мене на мојот престол – како што и јас победив и седнав со Отецот свој на неговиот престол. Кој има уво, нека чуе што им зборува духот на црквите. Много интересна порака. Актуелна порака за сите нас денес. И оваа тема, колку и да се зборува, никогаш не може да биде изџвакана никош не може да биде здодевна, бидеќи актуелна. Ако се ногите на суд, ако утре ве чека суд, денес сте биле на суд, и утре ве чека рочеште, и заутре, дали е тоа нешто здодевно? И, или е нешто што го преокупира целиот ваш живот? Ние сме народот на судот, ние живееме во ова последно судно време. Од нас зависи дали ќе бидеме оправдани или осудени на тој суд. Но, живееме во време кога наскоро ќе се излеат господовите судови врз оваа земја. И тоа ќе биде страшно време. Затоа ќе оставиме понатаму, ако даде Господ живот и здравје,